اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله لما تنسى ذات الرحمة لابن مهدية kada bi se citirao hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme tražio Kristu i da šute rekao bi se podižite glas iznad nahasta Allahu a poslanika sallallahu alaihi wa sallam آناء الليل الليل وأطراف Ibn Mesuda radi Allahu ta'ala anhu kada bi on čuo da neko kaže rekao je Allahu sallallahu alaihi wa sallam zato stao bi Zor bi ga oblio od drevnike ljubavi i uvažavanja prav poslaniku, ali sa nas od sada.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 Allahu Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, odabranik među odabranima, odabran od Allaha zabareke wa ta'ala, najdimeni među poslanicima i zadnji pečat poslanstva Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u prošle dvije hutbe smo spomenuli u svakoj po tri haka koja ima poslanik ali salatu od stran. Pa ćemo se ovoga, ove prilike samo prijatiti toga, a nakon toga obrađivati nova tri haka koja ima poslanik sallallahu alaihi wa sallam kod vjernika. Rekli smo da je prvi hak poslanika alaihi salatu od stran kod nas sami, da ga vjerujemo sallallahu alaihi wa sallam, to jeste da čvrsto vjerujemo da je on poznat od Allaha tebareke wa ta'ala kao i zaslanik, poslanik, prednik i džina i ljudi do sudnjega dana. Drugi hak jeste da volimo poslanika ali i sratu od sran. Kako da ga volimo? Da ga volimo više od svega. Sen Allaha tebareke wa ta'ala. Znači, najveću ljubav izražavamo prema Allahu tebareke wa ta'ala a zatim prema poslaniku ali se razu od sam. Treći hak, da se apsolutno pokorimo našem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I tu nemamo izbora, kao što nemamo izbora u pokoti ali Allahu te barake wa ta'ala. Dalje, četvrti hak, da, da idemo iza poslanika ali se razu od To jeste da ga u stopu slijedimo i da ni za milimetar od njegova puta ne odustajemo. Pogoditi se za poslanikom, ali i sratu, od sram je hak, koga ima poslanik, ali i sram kod nas. Da se povodimo za svim onim što je uradio, govorio, preporučio, odobrio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Šesti hak je da uvažavamo i budemo ponizni pred našim poslanima i sratu od sram sedmi hak je da dajemo pravo mjesto našem poslaniku, ali i salatu wa salam, onako kako ga je Allah tebareke wa ta'ala odlikovao i onako kako mu je Allah žele šanuhu posebno mjesto među stvorenima dao. Od osam, da uzimamo nasihat od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Po devet, da volimo porodicu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i njegove ashaabe i po deset da donosimo puno salavat na poslanika ali i salatu od sedam. Vidimo, draga brašo, da su obilo hakovi koji su u temelji, u temelji Kur'anom i sunnetom. I svi ovi hakovi su dobro za nas. Nema poslanika ali i salatu od sedam potrebe za nama. On ima potrebe za Allahom te barek evo ta'ala. Ta Ali imamo potrebu za poslanikom, ali sratu od stran. Jer je on šart za naš uspjeh. Ili u protivnom, odstupanje od njegovog sunneta znači biti strovaljen i bačen u vatu na nas Allah te bareke wa ta'ala te bolne vatre i te se sačuva. Za danas prvi hak koji ćemo obraživati jeste da damo pravo, pravo mjesto naše poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Šta to znači? <clears throat> To znači da ga poštujemo s puno pažnje i uvažavamo. Da, da uvažavamo njegov govor, njegov sunnet, njegov šarijat, da poštujemo njegove ashaabe, da poštujemo njegovu porodicu, da poštujemo njegov mesđid, da dajemo pravo, pravo, njegovom kaburu, onako ga bude on, on podučio, sallallahu alaihi wa sallame, to jeste da uvažavamo poslanika alaihi salatu wa sallam, izbliza i izdaleka, kao što kaže Allah te bareke wa ta'ala, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّ A onaj ko uvažava onaj ko, ko, ko uvažava Allahove svetinje, to je dobro kod njegovog gospodara. Pa u, uvažavanje Allahovih svetinja je isljeđenje, to jeste uvažavanje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Svakako, u ovo ulazi lijepo obhođenje u pogledu govora kada govori Allahov poslanik alaihi sallatu ram ili danas kada se citiraju njegovi hadisi, tada naši glasovi ne smiju biti na visini glasa Allahova poslanika alaihi sallatu alaihi a kamo li više od toga da ga da uvažavamo i dajemo pravo mjesto naše poslaniku sallallahu alejhi ve selleme koje su vidljivosti koji su znakovi tog uvažavanja i poštovanja vidjet ćemo iz nekoliko primjera najbolji sunetlija svih vremena a to je prva generacija ashaba radijallahu anhum ejma'in prenosi se od Abdurrahmana ibn Mehdija da je on kada bi se citirao hadis poslanika sallallahu alaihi ve selleme tražio od prisutni da šute rekao bi ne podižite glas iznad vas sa Allahu a poslanika sallallahu alaihi ve selleme znači smatrao je obaveznim da se šuti kada se citira ili govori hadis poslanika sallallahu alaihi ve selleme prenosi se od جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنه on bio šaliđija i puno se smijao. Ali kada bi se sve vrenuo poslanih sallallahu alaihi ve selleme, to jeste kada bi neko počeo da citira neki hadis, odmah bi mu lice požutjelo, odmah se smirio tako bi bio skrušen jer nije mogao gašije da se obhodi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, a nikada nije prenosio hadis, a da nije bio pod atestom. Prenosi se od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, kada, kada bi on čuo da neko kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, zatrcao bi, znojki ga oblio od prevelike ljubavi i uvažavanja prava poslaniku, ali i sada tu od sram. Draga braćo, ovo su samo neki, ovo su kapi, ono šta što se može kazati od ti velikih ljudi, od tih ashaba koji su u bosu i u dlaku gledali da pogode sunne poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naišao je Malik, imam Medine ibn Enes. Pored Hazima rahmetullahi alej jednog velikog učenjaka u njom vremenu, koji je držao halku hadisa. Pro, prošao Malik radijallahu ta'ala anhu i nije zastajao. Pa se neko od prisutnih kasnije prisjetio da ga upita zbog čega je ovako postupio. Pa je rekao Malik, ne volim da slušam, to jeste ne volim da uzimam hadis poslanare Jare Selam, a ja stojim. Nije Malik znači našao mjesta u Hanki, pa je tiho prošao, ne želeći da odstojeći uzima hadis od poslanika ali se razu od sram. Na što ovo aludira? Na što nas ovo, na što nam ovo aludira ako je to, je to da je to prevelika ljubav i davanje pravog mjesta našem Resulu sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. I zato bi Malik, radijallahu ta'ala anhu, kada bi on držao svoju halku, prije toga bi se okupali, a zatim bi se namirisao obu kao najljepše odijelo, a onda bi pristupio stumačenju hadisa poslanika sallallahu alaihi veseleme i citiranju onoga što je rekao poslanik alaihi sallatu wasalam. Kažem, draga moja braćo, pogledajte kako se prve generacije obhodile pa po poslaniku ali salatu wa salam pa jedne prilike Abdullah ibn Mesud je rekao ashabima rekao je Allahu poslanik ali salatu wa salam a neko je rekao rekao je Ebu Bekr rekao je, je Omer pa kaže Abdullah ibn Mesud tako mi Allaha oj, oj se da će početi kamenje da pada sa nebesa ja vam kažem kaže Allahu poslanik alaih sallatu wa sallam, a vi meni kažete, rekao Ebu Bekriju, rekao Omer. Pokušajte ovo sada da pomirimo sa našom svakodnevnicom. Ovdje se radi o najmilijim muslimanima posle poslanika alaih sallatu wa sallam. Pa reaguje Abdullah ibn Mesu da to dvoje ne može zajedno. A zamislite onda onoga koji kada čuje jasan hadis, kaže, ali doktor Fulan kaže drugačije, ili Magdar Allan kaže drugačije, govorio iz Dantavi drugačije, Allah da mu se smiluje i da mu grijehe oprosti, ali je ošao na onaj svijet sa nekoliko crni tački, tački voleći Allaha te bareke od dana da mu oprosti, jer se je suprotstavio određenim segmentima islama, kao što je nikad i domje slično. Ovdje se Abdullah ibn Mesud ljuti kada neko ne obraća pažnju šta je rekao poslanik kada je sratu od sram. A šta onda uraditi danas? Kada ljudi stotine hadisa stavljaju za leđa, imaju svoje tumačenje, i kažu analiziramo. Moramo hadise analizirati, a neki idu i dalje i kažu kako je Buharija prevedena. Došlo je do smutnje među mučaljima. Kao ne uzbila da sahih u Buhari zbunje, zbuni ljude, a da ona filozofija koju mi nudimo ljudima, kao da je ona izvor svakog svjetla. Haša lillahi za sve što kažu. Kažemo, Malik je uzao gusum prije hadisa, zatim se mirisao, zatim se oblačio u najljepše odijelo, a onda bi nakon toga otvaraj svoje katedra hadisa i govori o najboljem vremenu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Od uvažavanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam i davanje njemu pravoga mjesta, jeste, draga moja, braćo, uvažavanje uvažavanje njegove porodice. Uvažavanje porodice Alu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za koju Allah žele šanu kaže innama yuridu Allahu li yubhida ankum arisa ahla albayti wa yutahhirakum tahira Allah želi da vas očist, očisti o porodica Muhammedova i da vam grijehe oprosti. Zato Ebu Bekir radijallahu ta'ala anhu rekao tako mi onoga u čijoj ruci je moj život. Draža mi je tazbinska veza sa poslanikom sallallahu alaihi ve selleme nego moja rodbinska veza. To je dokaz ljubavi na najboljem stvorenju. A zamislite onda da se dovede u pitanje neki od hadisa ili da se dovede u pitanje neki od propisa pa da neko kaže pa šta je to rekao Allahu poslanik. To ko bi tako kazao, to može biti riječ kufra. Što ćemo kasnije čuti. I, i zato poslanik kada je sratu vas sram, ne samo da zasluži da ga uvažavamo i da mu posebno mjesto damo. Jer mu je Allah Đelešanu na Dunjaluku dao posebno mjesto. Najbolji među najboljima. A na onome mjestu će mu dati na svijetu makama mahmuda, mjesto na koje treba biti zahval. To je Firdevsil A'la, to je najveći stepen u džennetu. To je El Vesire, koje je pripremio Allah tebareke wa ta'ala za najbolje stvorenje, za najbolje Resula Muhammeda sallallahu, sallallahu alaihi ve sellem. Preosti se da je Sejid ibn Sabit, radi Allahu ta'ala anhum, taj poznati je starija, poljubio jedne prilike ruku Ibn Abbasa, zatim je rekao, ovako nam je naređeno da postupamo prema poslanikovoj porodci. Da vidimo neke od znakova koji upućuju da neko poštuje poslanikovu porodcu sallallahu alaihi ve sellem. Danas ima ljudi I danas ima ludi. Danas ima na milione ljudi i ludi koji su opanuti, a vole poslaniku u porodcu. To je čistav Iran ako izuzmemo Ehli Sunnet koga tamo ima po 20 miliona. To je čistava sekta koja se zovu Rafibije koji ima preko stotinu miliona koji su obmanuti dole dole u porodcu. Pa zbog toga čovjek nekada može misliti da nekoga uvažava i da ga cijeni i da ga poštuje. A on njemu čini zlup ili mu prepisuje ono što njemu nikako ne dolikuje. Kaže Malik ibn Enes, taj veliki imam Medine, Kaže, mrziti ashabe je kufr. Po riječima Allaha te bareke wa ta'ala sura al-Fatih. Li yadabiratihim un kufar. Allah te bareke wa ta'ala kada opisuje vjernike, ashabe, one koji su sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem i njihov hal kako su ponizni prema vjernicima, žestoki prema nevjernicima, stao na namazu i vidiš te znakove od mnogobrojnih, brojni srčni. Allah te bareke u ta'ala sa takvim postupkom kaže da ti ljudi, da ti ashabi i vjernici li je vidat ih mu kufar. Allah će lešanuhu rasrđiva takvima nevjernike, te stojastene vjernike koji se drže srneta na taj način oni ljute, ljute nevjernike, pa biti ljud ili mrziti, proizvoriti mržnju prema shabima je kufr po riječima imama Malika rabi Allahu ta'ala anhu. Kao je, je Abdullah ibn Mubarek. Ko bude imao dvije stvari, bit će spašen. Ko bude iskren i ko bude imao veliku ljubav prema poslanikovim ashabima, bit spašen. Pa Znači, voliti ashaabe je jedan od ključeva asasa na ovome svijetu. Rekao je Ebu Ejub, Estahani, ko bude volio Ebu Bekra, uspostavio je vjeru. Ko bude volio Omera, bimo jasno jasan put. Ko bude volio Osmana, bit će osvjeć, osvjećljen Allah svjetlom. Ko bude volio Aliju, uhvatio se za najvijek čvrske uže, ko bude lijepo govorio o ashabima, bit će sačuvan od licenjestva. Ako bude ružno govorio o, o, o ashabima, taj je novotar i bojati se da se njegova djela neće dignuti prema nebesima, dok mu se srce potpuno ne očisti u pogledu najbolji ljudi koje je predvodio najbolji čovjek Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme sljedeći hak koga ima poslanik ali salatu od stran, draga moja braćo, jeste savjetovanje sa poslanikom ali salatu od stran. Kaže da su vas Allahu alaihi wa sallam ed dinu nasiha, vjera je savjet. Kuna li men ja Rasulallah, pa smo rekli, za koga je vjera savjet? Al, pa je rekao, lillahi, voli kitabihi, voli rasulihi, voli imeti muslimine wa ammetihim. Kaže, savjet je od Allaha i njegova poslanika, prije toga njegove knjige, njegova poslanika, vođa, vođa muslimana i svi ostali muslimana. Ali ovdje počinje hadis ez dinu nasiha. Vjera je savjet, kažu mnogi od učenjaka na svomu muhalefe, to drugim riječima znači Ako nema savjeta, onda nema ni vjeri. Onda ima gibet, onda ima nemimet, onda ima fabihat. To je sve što je zabranio Allah, te barek evo ta'ala, i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a naredio nam nasihat. E kad se već moramo nasihatiti, ima li boljeg nasiha? I on je nam, nama nasihun emin, sallallahu alaihi wa sallam. On je nama najpemjenljiviji savjetnik. On nema nikakvu pozadinu kad nas savjetuje. Nikako nije zanijetio će vape. Samo se vape kod Allaha Đelešanu. Poslanik hoće da nas savjetuje. Pa zar da ne uzmemo savjet od najboljeg nasiha svih vremena Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Šta znači uzeti savjet od poslanika sallallahu alaihi wa sallame? To znači da se ogledamo i u sljedećim stvarima uzimamo savjet od poslanika sallallahu alaihi wa Da iskreno vjerujemo u njega, u njegovo poslanstvo, da se pokorimo njegovim naredbama i njegovim zabranama, da pomognemo poslanika alaihi wa sallam i živa i mrtva, Sada vrlo vrta sallallahu alaihi ve selleme wa inneke mejitun, wa inneho mejitun. Ti smrt smrtnik i oni su smrtnici, ali možemo da oživimo i pomognemo njegov sunnet. Velika ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi ve selleme, njegovoj porodci, ashabima, mrzi sve, one koje je mrzio Muhammed sallallahu alaihi ve selleme i voljeti sve one koje, koje je volio Muhammed sallallahu alaihi ve selleme, To je upravo nasihat od poslanika sallallahu alaihi ve selleme. To jeste prenijeti njegovu poslanicu, biti daija na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. Jer nam je on sallallahu alaihi ve selleme kazao, Belligu anni walau ajet. Prenesite od mene pa makar jedan ajet. Ne znaš više nego jedan ajet. Dužan si da ga preneseš do koga god dođeš. Njegov nasihat je da živiš po šerijatu. Po zakonu koga je Allah te bareke o ta'ala skrojio iznad sedam nebesa. U kome nema nepravde i u kome nema po badi po sličajima. Nego po Allahom te bareke o ta'ala adlu i pravdi. Ljubav prema poslanikovoj porodci. U stvari ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i svim sunanima, bili oni farzovi od sunneta ili bili oni od sunneti od sunneta, to je u stvari prašnjavanje nasihata poslanika sallallahu alaihi vseleme. Prvsi Zaid ibn Arkam Rabi Allahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao Allahu vas, Allahom vas zaklinjem. Allahoma zaklinjem, Allahoma zaklinjem u pogledu moje porodce. Upita Zaid ibn Arkam o njegovoj porodci pa je rekao, to je Alina porodca, Džaferova porodca, Akirova porodca i Abasova porodca. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam svom Abiži Abbasu tako on ga učio je ruci moja duša neće ući u iman, ne, neće ući iman u njihova srca, dok te ne budu voljeli. Onaj ko ezijeti moga Amidžu, kao da ezijeti mene, zaista je moj Amidža prijatan i lijep čovjek, on je na mjestu moga oca. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu Sami ibn Zejda i Hasana ibn Alije radi Allahu ta'ala anhu, gospodaru moj, ja njih volim, pa i zavoli o Allahu. Rekao je Ibn, Ibn Abdul Aziz, Ibn Hasanu, Ibn Huseinu, znači, lozi Alinoj radi Allahu ta'ala anhu, ko bude od vas imao kakvu potrebu, neka je od nas zatraži, neka pošalje nekoga ili neka se pismom obrati, tako mi Allah, a stidne je, da neko od poslanikove borodce dođe na rata i na mojim vratima nešto zatraži. To je sve dokaz koliko su prve generacije voljele poslanikovu porodcu i davale je pravo mjesto. Kada je Omer radijallahu ta'ala anhu dao u sami 3500 dirhema, a svom sinu Abdullahu dine rekao je njegov sin, babo moj, Zašto praviš razliku između mene i Usame? Pa mu kaže Omer radijallahu ta'ala anhu. Kaže, on je bolji, draži poslaniku sallallahu alaihi wasallam od mene, a meni je on draži od tebe. Znači, dao je Omer prednost Usani na nad, svo, svojim sinom, Abdullahom, za to nije dokaz velike ljubavi كما قلت في poslanika صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الملك المبين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد Draga moja braćo, voljeti ashaabe, voljeti te prve zlatne generacije koje su bile sa poslanikom sallallahu alaihi ve selleme od imana i zatim se približava Allahu te bareke wa ta'ala i zato prvo moramo najbolje voljeti Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu a zatim Umara radijallahu ta'ala anhu a zatim Osmana Aliju Ašer al Mubeširin, desetoricu kojima je došla viza ven džennet, a oni na Dunjaluku, da volimo muhađire, sacarije, one koji su dali bej u podrvetom, da volimo u globalu sve ashabe i svi će ashabi u džennet, to Allah te bareke wa ta'ala garantuje pa kaže Allahu anhumu wa rabu Allah je sa njima zadovoljan I oni su Allahom zadovoljni. Znači, ko je god umro na onome, na čemu ga je ostavio poslanicu Allahu ali veselnem, Allah je sa njim zadovoljan. Pa zbog toga, otkud nama pravo da drugačije stupamo, otkud nama pravo da mi istražujemo grešće među ashabima i da mi novotarski gledamo na određene momente i slučaje koji se desili među ashabima, mi moramo gledati na sve događaje i na miru ashaba očima ehli sunneta u ođema. Znači moramo shvatiti da su svi ashabi bili pravedni i moramo vjerovati da su ashabi samo željeli dobro. I ako se je desila neka greška, onda je to bio ištihad. I svaki ashaba koji je u nečemu ištihadio, Zato će, ako pogodi, ima dvije, dvije nagrade, a ako promaši, imati jednu nagradu. Moramo puno voljeti Ashaabe radi Allahu ta'ala anhu i moramo svojoj djeci takva imena nadjevati i moramo svoj čepčeljadi historiju Ashaaba tumačiti jer se historija ponavlja. I ono što danas treba muslimanima u čitavom umetu da se vrate siri poslanika ali salatu wa salam. Da se da i je vrate davi poslanika ali salatu wa salam. Pa da opredaju koja je sada faza i u kojoj se oni fazi namaze. Pa da, pa da tako postupe. Da gledamo kako je poslanik ali salatu wa salam politiku vodio. Pa da je i mi danas upražnjavamo. Kako je poslanik ali salatu wa državnu i vojnu strategiju pravio, kako je društvene okolitne organizacije uspostavljao i da i mi tako radimo. I onda je u tome svaki hajem. A u protivnom, da niš tihadimo i da se ponašamo onako kako nam drugi kroje često kalupe, a da onda tražimo u srnetu poslanika, ali sratu u sratu da bi određene svoje rupe i negativnosti začepili, to je sljeđenje strasti. To nije sljeđenje sunata poslanika, ali je salatu od sram, jer mi smo umet od delin, umet dokaza. Prvo, samo, samo šta hoćemo. I dobijemo jepin da je to tako i da drugačije ne može biti. A nakon toga idemo da to izvršimo. Uprotivno, uprotivno, u sljedećemo strasti svoje, koje su mnoge prije nas odvele dokle su odvele. I na kraju, mnogo da, da se neće moći ni rastiti, jer na se poslani kada je sada suvo se ostavio na jasnom putu i samo trebamo da za njim idemo poštujući ove hakove koje on sallallahu alaihi ve selleme postavio u protivnom, u protivnom čeka nas poniženje na oba svijeta. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, iktadu bil, bil ledejni min ba'di Ebi Bekrin o Omar. Slijedite posle mene. Idite za Ebu Bekrom i Omerom. Znači nije džaba poslanik kada je sratu sram ovako kazao. On je dao tebi On je dao garanciju za ove ljude. I nikada živ život Ebu Bekra ne može staviti negdje za leđa pogotovo bogataši, ekonomiste, trgovci, trebaju da izučavaju Ebu Bekra. Šta, šta je on drži, živio? Da li je živio za svoj stomak? I da se zna da je i on nekakav novi milijarder? Ili je živio za Allaha i njegova poslanika za Allaha ili sallam? Ako nemamo imana ko je Bubekr, ili ako nemamo imana ko Omer radijallahu ta'ala anu, ili kao ashabi, Pokušajmo bar da ih glumimo. Pokušajte da se najti. Pozivamo da nam oni budu bar u, nekad, u nekim sekundarnim momentima vodilja u pogledu dijeljenja, u pogledu strpljenja, u pogledu znači staljanja čudu stran granicama ove vjere. To mora biti konstantno, ali pošto smo mi slabi, onda trebamo se jačati, jačati, jačati da putem kojim su oni išli krenemo, moleći Allaha te barek evo da nam taj put pojasni, olakša i učini na fitni na tom putu. Dalje kaže poslanik Ali Salatu la ta sudbu ashabi, nemojte psovati, riječati moje ashabe. Feleu enfaqa ahadukum, misla uhudin zeheba, ma belaga mudda ahadikum, wala nasife. Kaže, nemojte psovati moje ashabe. Ashabe. Kada bi neko od vas podijelio koliko je Uhud brzo zatata, ne bi dosegao taj mut, tu veličinu, ni pola od toga kako je došlo na kraju hadisa. Znači, to su bili ljudi koji su živjeli za Allaha te barake wa ta'ala. Živjeli na Allahovom putu, umrijeli na Allahovom putu i bit će još, još sa la ilaha ila Allah i uvedeni u džennet sa la ilaha Da Dalje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame u pogledu ensarija ti domaćina koji su na najbolji i najlepši način dočekali prvu skupinu muslimana na čelu sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallame kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam a'fu an musijetihim u akbalu min muhtanatihim kaže opraštajte ili prelazite preko pogrešaka Ensarija i držite se oni njihovi dobri dijela. Ensarije su bili ljudi, muhađiri su bili ljudi, nisu bili poslanici, znači nisu bili malo sumini, bezgrešni, mogli su po pogoditi i promašiti, ali na nama je da u pogledu ashaba govorimo samo o ono što je, to je dobro, želeći zatim Allahu te barekemo ta'ala, Allahu te bareke wa ta'ala zadovoljstvo. I na kraju, draga moja braćo, sunet poslanika, ali salatu wa salam, nikada neće umrijeti. Naprotiv, sunet poslanika, ali salatu wa salam, na području Dunjaluka danas je u velikoj ekspanziji. Sada švabo kada se vraća vjeri, gleda da bude sedeljih Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, I on sam kaže, daj mi da vidim šta je radio poslanik Ali Sram. Kako je živio, kako je zanjao, kako je ibadetio, kako se je ženio. Vidimo da sam svijet upire oči u poslanika Ali Sratu Sram i želi se upoznati sa najvećim autoritetom svih vremena. O muslimani, ovi koji kažete da ste već muslimani, Pa da, zar vi ne bi trebali, trebali biti vodilja u tome? Zašto nam danas često neki novi muslimani kažu da smo gledali islam kroz ljude, nikad ga ne bi primili. Ali smo upoznali islam kroz Kur'an i Sunnet, pa da nikad nećemo ostaviti. Rekao jedan veliki musliman u Njemačkoj. Ovdje sam, kaže, našao islam, ali nisam našao muslimane. Ošao sam među muslimane, našao sam muslimana, ali nema islama. Hoće reći mi švabe smo mnoge stvari. Uzeli Španije iz malikijskog mezeba u svodnevnom životu i stroveli to u praksu. I to danas ne zovemo islam, ali zna se porijeklo tome. Nije medicina, nego je Ibnu Sina. Znamo mi od koga dolaze te nauke i od koga dolazi kultura I sami sebi kažu da nisu znali šta je organ, ni jastup, ni deka. A kamo li onda mokri čvorovi, kamo li onda kupatila i ostalo, to je došlo sa civilizacijom islama i muslimana. Pa zbog toga, zašto ne bi muslimani danas, koji se zovu Muhammedi, Ahmedi, i nose lijepa i mena islama, Zašto ne bi oni bili živi Kur'ani koji zemljom hode? Pa da se ljudi svakodnevno susreću na ulicama sa sunnetom poslanika ali se raču od strana. Nego nažalost danas živimo u vremenu Hariba, čudnih ljudi, pojedinaca, koje osuđivaju mnogi i rekao je to poslanik ali se raču od strana Kum ti dunja ke enneke garib, evo adilu sedir. Budi na ome dunjaluku kao da si garib, čudan, stranac ili putnik, namjernik بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبا للغرباء počeo je islam pojedinačno sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem i završit će se pojedinačno a blago tim pojedincima u drugom rivajetu su upitani, to jeste upitali sa ashabi, Medinu Gorabaja Rasulallah, ko su garibi o Allahu poslaniče? Kaže, hum el ledine, aslahu bima asleden nas. To su oni koji će popravljati ono što su zatrljali ljudi. Što su umnu umukli ovu čistu vjeru. Koja je čista kao sunce za koju Allah te bareke o ta'ala kaže Ali jevme ekmentu nekum dinekum u ekmentu alejkum ni'meti u razinitu nekum islam dina. Danas, na dan Arefata, prije 1431 godinu, sam vam vjeru vašu usavršio, kaže Allah Đelešanu, i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam samo da vam islam bude vjerat. Kažu mnogi, učenjaci, kogod nešto doda, kao da je tijelo kazati, nije dobro objasnio poslanik Ali Salatu od Sram. Zato, draga moja, zašto muslimani, vratimo se Kur'anu i Sunnetu, vratimo se na ono što će nam ponovo život dati i što će nas ponosnim učiniti i što će nas sigurnim učiniti i na svaki minut i trenutak boravka sljeđenju Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem osvajamo velike stepene na onom svijetu. Osvajamo, ako Bog da svoj pravi plasman, kada kod Allaha te barake od dala dođemo. A prvo što će nas Allah pitati ko ti je bio gospodar, a odmah će nakon toga upitati ko ti je bio poslanik. Pa zato gledaj da budeš jedan od likova poslanika sallallahu alaihi wasallam na tu, da se ugledaš na poslanika alaihi wasallam u svom oblačenju, u svom govoru, u svome jelu, u svome spavanju, u svome ibadetu, u svom trgovanju, u svojoj hrabrosti, u svom saburu, drugim riječima, u čitavom svom životu. Ustani sa sunnetom poslanika, ali i salatu od salam, i reci alhamdulillah illazi ahjanena badama amatena u ilaihi nusur. Zahvali onome koji te ponovo proživio. Ti si već jednom umro i svaki dan ponovo umireš. Jednom će za trave umrijeti. Zahvali se Allahu koji ti je ponovo priliku dao. Tako je radio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A kada pođeš u postelju, isto tako Utječi se Allahu Tebareke wa ta'ala od prokletog šeitana i od širka. Uči surat kafirun, uči suratul ihlas, uči suratul falak wa nas.